Нам наред ни е 17-тото продолжение од серијата Агапе. Значи, дефинитивно најдолгата серија што сум ја држал овде во мојот живот. И не знам, не верувам дека ова ќе биде последниот дел. Ќе видиме како понатално Господ ќе ме води, затоа што има уште до завршетокот на таа 13 глава, да отвориме таму, 13 глава, прво послание до коринќаните. Ние сме во седмиот стих, значи главата има 13 стиха, така да веројатно ќе кажеме нешто и за последните неколку стихови во наредните саботи, но конкретно целта ме беше да ги опфатиме овие 15 карактеристики или атрибути на љубовта Агапе и денеска ја имаме токму 15-тата наред, последната од тие карактеристики. Тоа е последната од седмиот стих, кај што се сместени дури четири и сите го имаат онова, оној предзнак, оној збор се. Значи се премолчува, се верува, на се се надава и сега на крајот се трпи. Любовта агапе се трпи. Интересно е што, ако се секавате, првата карактеристика со која што почнахме во четвртиот стих, која беше? Любовта долго трпи а сега завршуваат карактеристиките, 15-тата е се трпи. Интересно, сите овие други се осендвиш некако на... Ова карактеристика наистина е многу битна. Ако се секјавате на почетокот, посветивме на долго трпеливата љубов, дори две теми, ако не се влажам. Затоа денеска доаѓа да е 17 дел. Но, а, кога стануваше збор за долго трпението, видовме во кој контекст, на што се мислише овде употребен е друг грчки збор. За разлика од овде во седмиот стих, каде се користи зборот, и не знам сега дали точно ќе го изговорам, ја ни тука да ме коригира, хупомоне. Не знам дали така се изговара в грчки. Значи во седмиот стих, кога се вели дека љубовта се трпи, искористен овој збор, и затоа ќе имаме за цел да разгледаме повеќе текстови денеска, каде што се користи токму овој збор, за да видиме што, сушто значи ова. На почетокот, кога зборувавме за тоа дека љубовта е долго трпелива, видовме дека тоа се однесуваше, и сите овие карактеристики се однесуваат на нашите меѓучовечки односи пред се. Павле, ова глава има за цел да ја запише најнапред како поука за коринќаните, за коринската црква, која што имала проблем со меѓучовечките односи и со односите кон самиот него, кој што е основал таа црква, но не е изцрпна тема, која што тема е актуелна и денески, затоа што луѓе како луѓе, сите ние сме грешни со своји мани и слабости и секоја ше те излегува некој проблем во нашите мегичовечки односи, може да доде до нарушување. Па тогаш разговаравме, видовме дека токму од тие причини, пошто сме различни, треба да се разбираме. Секој од нас има некој, што викаат американците, свој бекграунд или своје минато, поминал соодветно детство, живот, така да мора да бидеме трпеливи еден кон друг и да се разбираме. Но овде, ова трпение на крајот што се спомнува значи, во 15-та гратистика е нешто друго. Зборот хупомоне означува останува во превод, останува под, стои цврсто, или е, може да кажеме, дека љубовта е непоколеблива. Любовта е цврста, верна, лојална, упорна. И тоа, највеќе овој збор се користи во контекст на <clears throat> поднесување или трпење на искушенија, на прогонства, на гонење. И со самото ова, сваќаме дека ова карактеристика е многу битна. Затоа што ние живееме во, во ова време во кое што очекуваме да биде и последно, за некој од нас можеме нема да го доживееме крајот, живи, нели, да го дочекаме Христа, меѓутоа многу е веројатно да повеќето од нас и го дочекаме. Христа и знаеме дека ќе има и гонења, ќе има и неприлики, ќе има неволи за Божиот народ, и ова е многу битно. Любовта трпи се, како последна од овие карактеристики. Да отвориме за таа цел во најнапред во Јаков, посланието Јаково 1.12. Овде е искористен овој збор купомоне. Јаков 1.12. Овој стих гласи блажен е човекот, значи среќен е човекот кој поднесува искушение. Овој збор поднесува е исто што и трпи. Кој поднесува искушение зашто кога ќе биде испитан ќе прими венец на животот што Бог им го ветил на оние кои го љубат. Нашата љубов, односно нашиот карактер, ќе видите како испитан во последно време. Љубовта која што трпи се, поднесува искушение, поднесува неприлики, неволи. Дотвориме се сега во второ послание до Тимотеј. Втора глава. Второ послание до Тимотеј, втора глава. Читаме од осмиот стих па до крајот од главата, од 8 до 13. послание, втора глава. Помни го Исуса Христа, кој воскресна од мртвите, кој е од Давидовото потомство, според моето Евангелие, за кое страдам се до окови, вели Павле, упатувајќи му ова послание до Тимоте, значи. Значи, за Евангелието за кое што страдам до окови, како некаков злосторник, Но Божјото Слово не е оковано. Заради тоа издржувам. Заради тоа трпам се, вели Павле. Издржувам се, заради избраните, та и тие да добијат спасение со вечна слава во Христа Исуса. Зошто го трпел ова Павле што го трпел? Еве, дори се нашел во окови. Да, но и овде вели заради избраните, заради спасението на луѓето на кои што веќе им го проповеда Евангелието, луѓето кои што веќе формирале цркви, луѓе кои што се веќе браке и сестри. И за сите други останати, кои што требало допрво да го слушнат Евангелието. Како што минатиот пат скажувавме, мислам дека при крајот може ќе да го прочитаме тој стих повторно, Павле вели, јас се излевам комплетно, целосно, само за да некој од вас се спаси. Павле трпел се, прогонство, да не збориме таму во Коринќаните исто што кажува колку пати бил биен, тепан, колку бродоломи доживеал и сето тоа заради евангелието. И можеме да замислиме денески во денешно време што се доживуваат мисионерите кои што живеат далеку од своите домови и кои што претрапуваат слични можеби вакви непријатности само за една цел да го однесете Евангелијето до луѓето. Тоа е наистина љубов она вистинска љубов. Кој што го љуби ближниот и го љуби Бога. Заради тоа, значи, издржувам се, заради избраните и тие да добиат спасение со вечна слава во Христа Исуса. Веродостоно е Словото. Ако умрепме со Него, со Него и ке живееме. Ако трпиме со Него, со Него и ке царуваме. Ако се одречеме од Него, и Тој ке се одрече од нас. Ако сме неверни, тој останува верен. И покрај тоа што ние сме неверни, затоа што сам себе не може да се одрече. И овој, во овој контекст ја гледаме таа љубов која што трпи се, издржува се и до крај издржува. Како кој ќе биде спасен, но кој што ќе претрпи се, значи до крај. Не се одрекува, не се откажува. Сете се на Петар. Петар во момент се одрекол од Христа, пала на Господа, потоа се покајал. Дали ние ќе издржиме до крај? Е, во нашите редови мнозина кои што биле некојаш не се. Сега, не сакам да зборувам, Господ ја знае ситуацијата со секој од нив, но не знам од кои причини, веројатно, веројатно може да кажеме обшто недостаток на љубов, она што на сите на ни е потребно и недостасува, таа вистинска љубов која што трпи, издржува се. Мене ми било речено, пазете, јас сум веќе тук 11 година меѓу вас. Мене ми било речено порано, па како можеш да ги трпиш, како како издржуваш таму? Замислите како да како да не знам некаде има поар, никако да <laughs> По сите ние сме луѓе, сите ние со своји слабости, ако ние не се трпиме, значи таа љубов мора да биде присутна. Таа е таа вистинска љубов, која што трпи се. Да, тоа ми го кажа. Тоа ми било речено од, ајде, не е битно. <laughs> со дебела кожа. Дебело кожец. Не, не реков дали е сестра или брат или било што, значи, не реков. Ми беше кажано само такво нешто. Меѓутоа, ете, мене, може би Господ ме довел овде, а не таму, на некоје друго место, затоа што јас сум имал некој живот предходен и сум ја, како, како ја кажем, сум станал крокодил, што вели Јани, односно дебела кожа имам, живци може би неам дебели, си признавам, меѓутоа, ете Господ ме довел овде затоа што можам да трпам. Па не сум отишел до сега. Меѓутоа, вистинскиот христијанин, оно кој што ја има агапе, љубовта, трпи и издржува до крај. И јас онака човечки кажам, можам да кажам за себе, мене ме оставаат, ја не оставам. Мене може само да ме остават. <laughs> човечки кажам овак. По природа не сум таков човек, меѓутоа Господ е тој кој што треба да ни ја влее преку Светиот Дух таа љубов. Ние не јаваме. По природа. Значи, еве, Павле издржал се заради, заради спасението на, на луѓето. И ако трпиме или со него и ке царуваме, ако се одречеме од него, значи нема одрекување, до крај сме тргнали по тој пат. Ако навистина го сакаме Господа, ако навистина имаме целосно добро во него, тоа ќе веруваме се, ќе се надеваме на се и ќе трпиме се. Тоа е љубовта. Одиме во друг текст во Евреите 10 глава. Евреите 10 од 32 понатаму до 39, до крајот, значи од 32 стик до крајот од 10 глава на евреите. Овде има исто еден убав текст. Спомнувајте си за поранешните денови кога просветени претрпевте голема борба на страдања. Повторно видите, во контекст страдањата, прогонствата. Со тоа што бевте од една страна изложени јавно на хулења и неволји, сте биле изложени јавно на хулења. Блажени сте, ако, што вели Исус во својата проповед на гората на блаженството, ако зборуваат се и се што кон вас мене всушност ме, ме хулат и навредуваат. Значи, изложени јавно на хулење и неволи, а од друга страна станавте соучесници на оние кои страдаат така. Значи, дури и соучесници во страдањата на другите. Тоа е христијанинот. Тоа е љубовта зашто страдавте заедно и со оние кои беа во окови и со радост го примивте разграбувањето на својот имот, знаејќи дека имате подобар и траен имот. Видите какви неволи. Разграбен, разграбување на имот. Замисте си да ви се случи такво нешто во живот. Се што имате да изгубите. Да ви го разграваат. И така, не отфрлете вашата доверба, која има голема награда. Имено вам ви е потребно трпение, еве го тој збор, за да ја исполните Божјата волја и да го добиете ветувањето. Зошто уште малку, уште многу малку. И оној кој доаѓа ќе дојде и, мена, и нема да се забави. Нашата надеше во Господа, во неговото доаѓање. А мојот праведник ќе живее од верата, ако ли се повлече, мојата душа нема да благоволи во него. А ние не сме од оние кои се повлекуваат за погибел, туку од оние кои веруваат за спасение на душата. Љубовта која што трпи се, љубовта која што трпи до крај, љубовта која што не се повлекува, не се одрекува, видовме во предходниот текст, овде не се повлекува, останува до крај. Па зарам на крајот на трката треба да се откажеме, кога сме пред самата цел. Некој од нас трча и 50 години може може би цел животот, од Нема откажување, тоа е вистинската љубов. Трпи се. Било какви страдања, било какви неволи, разграбување на имот, значи штети, било што. Постојана, упорна, непоколеблива, тоа е љубовта, која што трпи се. Отвараме сега во, след, во 12 глава од Евреите, исто тука имаме еден текст, првите три стика, многу добро познати. Исус како наш пример, кој што претрпил се за наше спасение, за да ние можеме да се храбриме исто така од неговиот пример, од оно што тој го поминал. Од први стих, затоа и ние, имајќи околу себе толков облак сведоци, да ги положиме настрана секое бреме и гревот кој што не сплеткува лесно, и да трчаме со трпение на трката што ни е поставена пред нас. Гледајќи во Исуса, почетникот и исполнителот на нашата вера, кој поради радоста што беше пред него го претрпе крстот. Дури и крстот. Презирајќи го срамот и седна одесно на Божиот престол. Имено, размислете за него, мислете за него, што веле Елен Вајд, размислувајте токму за овие последни сцени од неговиот живот, секој дневно кој претрпе од грешниците такви противења против себе си, и јас не знам дали некој од нас претрпел такви противења од грешниците, од луѓето. Сите не сме грешници. За да не се истоштите и за да не станете малодушни. Трчате на трката, сетете се на Христа, сетете се на тоа ништо помина Христос, ништо што помина љубовта агапе, тоа е Христос, тоа е Бог за да не се истоштите, за да не омалаксат, за да не речете 50 «Па, години го чекаме Христа, 50 години одам во црква, ништо не се случува, нема, папса веќе. Не можам веќе. Любовта трпи до крај, любовта трпи се. Интересно е што грците во свое време на Олимпијадата имале една дисциплина која што не победувал првиот што ќе стигне на целта, току победувал оној кој што прв ќе стигне на целта со запален факел. Значи факелот да му остане да не му изгасне. И сега замислите си го тој напор, значи треба да бидете доволно брзи, ама и не премногу брзи, <laughs> за да не ви изгасне огинот од факелот. Тоа е трпение, тоа е... Интересно, тешка, интересна дисциплина. Така и ние, ние сме на трката, ако не изгасне верата, ако не изгасне надежта, која што после не умира, обично велиме, тогаш тоа значи дека не изгаснала и любовта, и ништо од целта. Но любовта трпи до крај, любовта трпи се. Прво во втора глава. Тука имаме исто убави стихови. Прво Петро, втора глава, од 18 стих ќе читам, па некаде до 23. Исто познати стихови, често пати се навраќаме на овие стихови. Значи, прво Петро, втора глава, од 18. Слуги, покорувајте им се на своите господари со целосен страф, но не само на добрите и кротките, туку дури и на суровите Лесно е, може би, да се покорувате на добри господари, ама како е на суровите, оние кои што ве да омаловажуваат, ве да малтретираат. Зошто тоа е благодат, кога некој страда несправедливо и поднесува маки заради сознанието за Бога. Тоа е блажено, ако страдате заради Бога. Имено каква е пофалбата ако трпите кога ве казнуваат за вашите престапи? Има ли пофалба тогаш? Сте заслужиле, па си добивате заслужена казна. Нема. Но, ако страдате и трпите, кога правите добро, тоа е благодат од Бога. Видите, љубовта трпи, мора да трпи вакви работи. Значи, вие правите добро, Исус <clears throat> ни е повторно совршен пример. Правил само добро на оваа земја. Совршено ги љубел, значи сите. Немало да мраза кон никого. Па што претрпел? Ништо морал да помине. И ние често пати знаеме дома лаксаме да ни падне верата, да ни исчезна љубовта, па не дај Боже да се јави омраза кај нас, ако ете, сте му, сте му направиле 100 добра на некого и он на крајот може ми враќа со, со зло. Тешко е, наистина тоа тешко е на човечка кожа да се поднесе такво нешто, но љубовта трпи се, па дури и вакви ситуации. Зашто за тоа сте повикани, вели следниот стих. Зашто сме повикани? Па да трпиме, да трпиме и вакви работи. Зашто и Христос страдаше за вас и ви остави пример за да врвите по неговите стапки. Значи, тоа е доказ, ако трпите, ако минувате из такви ситуации, тоа е доказ дека вие одите по неговите стапки. Ако на него му велеа со силата на Велзеру ги истерува демоните, па што останало до вас и на вас ки ви вела така. И вас ки ви обвинуваат дека сте демонизирани, дека сте луди, дека не знам што забегани. Имаше една фест деновиве кој што беше нормално не вистинјата. Наводно за Чак Норис дека станал адвентист. Мегутоа тоа беше смешка повеќе мислам од самиот текст се гледа, и наводно, пошто станал адвентист, па сега станал и веган, и вегетаријанец, и века, вика сега по него милиарди луѓе на светот полудеа по вегетаризам. односно по вега, веганизам, да. <laughs> и тоа тоа беше само смешка, да ме кете колку е силен и мокен Чак Норис, онако направи нешто и сите одат по него, сите го следат неговиот пример. Молам? Да. Често пати дали на смешка вела, па и за ванашава ситуација не е потребен некој чак навис си ќе ја реши одма. Не е Бог тој. А, каде застанавме? Да. Значи, ни остави пример за да врвиме по неговите стапки. Затоа сме повикани, вели, тој не направи греф за Исуса и не, не, не се најде измело во неговата уста, Тој кој беше навредуван, не враќаше со навреда, еве сега спаѓа она долго трпеливост. Кога страдаше, не се закануваше, туку се предаде, се предаде себе си на оној кој суди праведно. Се му предал на Господа во Божи раци. Со целосна надеж, целосна подпренос за Господа. Така и ние треба да живееме, драги браки и сестри. Да правиме добро. Мајка Тереза дори така рекла правете добро, ќе ви враќаат со зло, ако правете пак добро. Тоа е Христовиот пат. Тој ни оставил таков пример. Любовта трпи се. Сега да отвориме во Битие, 29 глава, и да се подсетиме на еден случај, што може онаа човечка љубов да направи и колку може да трпи онаа човечка љубов, па камоли љубовта агапе. Само за споредба, Битие 29 глава, стана збор за Јаков. Да се посетиме како Јаков дошел до саканата Рахила. Да читаме од 16 стих 29 глава. Значи, отишел кај својот двојко, Лаван, знаеме, поради ситуацијата, неговото бегство од дома. И од 16 стих А е, од 15 лава му рече, зар ке ми служиш бесплатно, зашто си ми внук од сестра. Кажи ми колку ке барам за наем. Лаван имаше две керки, на повозрастната името и беше Лија, на помладата Рахила. Лија имаше слаби очи, а Рахила беше складна и убава на лице. Маш како маш се загледал на оваа, ем помлада, ем убава на лице. Бидејќи Јаков се влюби во Рахила, рече, ке ти служам седум години за твојата помлада керка Рахила. Луѓе, ова е научна фантастика во 21 век. Седум години да, да му служите некому за да дојдете до саканата. Абе, не, сега не е чека ни 9 месеци од војска се вратите, така, иеко нема воен рок, меѓутоа. Ни 9 месеци не ве чека. Мислам за жал, тоа е ситуацијата во која што мислам животот и времето во кое што живееме. Меѓутоа видите каква љубов. 7 години ќе ти служам за да и што се случува? Не 7 испаднале 14 затоа што Лаван го измамил. Па он бил спремен и уште 7 да служи, зошто? Ајде да читаме. Значи, бидејќи Јаков се влюби во Рахила, рече ке ти служам 7 години за твојата помлада керка Рахила. Лаван одговори, подобро да ти ја дадам тебе, отколку на некој тугинец. Остани со мене. Ево ово е збор. Остани. Што значи ше хупо моне? Да трпиш, да останеш, да бидеш цврст, да стоиш, да чекаш. Така Јаков служеше за Рахила 7 години, ама му се видоа, е, ова е многу битното, ама му се видоа заради љубовта кон неја како неколку дни. Тоа е любов. И ние која ќе стигнеме на крај, која ќе стигнеме до целта, ако наистина го љубиме Господа, ќе ни се чини само како миг, како момент. Ќе заборавиме на сите тие години на маки, на страдања, на ете, 50 години, како што реков, 60, 70, може би некој му служи на Господа и чека. Затоа што заради љубовта кон неја Значи, му се чинеа како неколку дни, Седом години. И уште седом. морам. 14 години за да дојде до саканата. Наистина научна фантастика, реков, за денешно време. Колко е човекот паднат. А, што останува за Божијата љубов Агапе? Ако Јаков можел ова да го направи за Рахила, Колку ние го любиме Господа и што можеме ние да сториме за Него. Значи, да трпиме и навреди, и не знам, и, и се. Сад те погрешно. Во контекст на оно што ми беше кажано, како можеш да ги трпиш. А, значи, едно е, се веројатно годините, иако не сум престарен, може би и гените се опрашени, меѓутоа, Јас дори сега сватив зашто на Јани му обелела косата. во последно време многу нагло почна ми биле. Затоа што треба да трпиш. Да трпиш се. Тоа е љубов. Пак ќе кажам, не ме свагите погрешно. Ние сме тука, треба за тебе меѓу човечки вноси да перфектно да, да, да, да, да действува, да, да функционираат меѓу нас, Треба да имаме наистина една вистинска љубов, да се трпиме еден со друг. Било што и навреди, и се. Тоа е вистинската љубов. Да отвориме во Евреите 11 глава. Еве уште еден пример, еден великан на верата, 11 глава Евреите. Токму таа глава ни зборува за и ни спомнува повеќе великани на верата верни луѓе, кои што навистина стоеле, биле цврсти и трпеле. видете Мојсей, познати зборови од неодамна ни беше, овие, овие стикови ни беа и утрински. Значи, 11 глава Евреите, 24 стик до 26. Преку вера Мојсей, кога порасна и кога дозна дека е евреин, што направи? Одбидувано рекуваат син на фараоновата керка и со поголема желба сакаше да страда, да трпи, заедно со Божиот народ околку да се насладува за кратко време на кревот. Мојсе е вистинскиот. Зашто колењето вели на Христа го сметаше за поголемо богатство од египетските богатства, зашто ја имаше предвид наградата. Целта. И затоа Мојсе беше поспремен да трпи со Божиот народ, не се тоа на што помина. Па замисли што поминал, не што поминал Мојсе. Па кој сум ја? према Мојсе. По 40 години ги трпел евреите. Цели 40 години. Не ова сака, не она сака, вода сакаме, не знам вода. <laughs> Не може дуго да иш секува. не? Но тоа е, тоа е верата, точно да. И тука испаја и љубовта. Трпи се, останува, цврста, непоколеблива. Иеко накрајат, крајот, нели, покажала им нетрпение таму. Сепак. Мојсе. Но, многу голема работа да се откажеш, пазите, многу голема работа, е, од денешно време, ние не сме во египетското царство, во најсилното, најголемото што значи, ние сме во една бедна Македонија, да кажеме, но сепак убава и наша земја, наше парче земја, И може би ги немаме тие можности што Мојсик со оглед на местото кое што го заземал, тие можности што нали, он ги имал тоа време. Значи. Можел да ужива во животот. Но тој се откажал од сето тоа. Пазите, ово е пример од Христов. Исто, Христос се откажал од небото, за да не спаси нас. Мојсе се откажал од сето тоа, за да тргне со Божиот народ и тоа на повик на Бога, да го изведе. Токму тој бил тој кој што преку Господ, нали, преку него го спасил од египетското робство бил спремен да трпи. Повеќе отколку да ужива во гревот. И нам ни велат некојаш луди сте вистина, се откажувате од ова, се откажувате од ова, што се откажуваме? И да, човечки гледано, значи ние се откажуваме, нашето тело го уморуваме, кој што вели Павле таму, го, го скрутуваме. многу ситуации, меѓутоа тоа се со цел да се стигне до целта, затоа што го любиме Господа пред се, тоа треба да да биде вистинската мотивација. И да, трпиме, меѓутоа љубовта трпи се, како што кажавме. И е, сега да видиме што некој стиха во второ послание Тимотеј, околу самиот Павле. Иеко веќе прочитавме нешто за Павле. Она што го спомнав предходно, зошто? Зошто луѓето си одат Зошто може би не доаѓаат веќе во црква? Значи, јас пак не, ке кажам, не навлегувам во конкретни случаеви, не знам, Господ знае. Но, видите ни што поминал Павле, ни што морал да помине. Може би некој од нас ќе се соочи со тоа. Второ послание до Тимоте и прва глава. И читаме 15 стих. Ти го знаеш тоа, значи повторно зборови упатени до Тимотеј, дека во Азија сите се одвратија од мене, меѓу кои се Фигел и Ермоген. И потоа се заблагодарува на Господа му даде милост вели на они со форовиот дом, зашто повеќе пати ме охрабруваше и не се засрне од моите окови. Туку кога дојде во Рим, грижливо ме побара и ме најде. Господ да му даде, да најде милост пред Господа во оној ден и како се ми услужи во Ефес, ти најдобро го знаеш тоа. А погледнете сега во четвртата глава од деветиот стих, познати зборови. Четврта глава од деветиот стих. Погрижи се да дојдеш скоро при мене, зашто Дамас, а Димас ме остави. Често пати знам брат Зоран го цитира. Бидејќи го засека сегашниот свет и отиде во Солун. Крискен отиде во Галатија, Тит во Далмација. И да, ете, некои не издржуваат до крај. Повторно, тоа е поради недостаток на онаа вистинска љубов. Љубовта трпи се, љубовта трпи до крај. Се е во состојба да истрпи, да претрпи. Е, често пати знаеме да си замериме, како што минатиот пат кажав, за 100 денари под наводници. 100 денари, имајќи во предвид онаа парабола со 10.000 таланти и 100 денари. Затоа велам под наводници. Значи за ситница и ќе се налютам и ќе седам дома и не идам во црква и не е вред, не е, тоа е недостаток на љубов. Ништо друго не е. Значи, еве, вели Димес ме остави, бидејќи го засака сегашниот свет, значи, има може такви. Зато што го засакале светот, се вратиле назад во светот. Овој во Галатија, другиот во Далмација, Само Лука е при мене, земи го Марко и доведи го со себе, зашто ми е полезен за службата. Тихих го прати во Ефес, кога ќе дојдеш донеси ја наметката што ја остави во Трада, при Карпа и книгите, особено пергаментите. Ковачот Александра ми направи многу зло, Господ ќе му плати според неговите дела. И ти пази се од него, зашто им се противеше многу на нашите зборови. При мојата прва одбрана никој не беше со мене. Сите ме оставија, или памет. Ова е тешко. Ово е наистина тешко, да човек се најде во една ваква ситуација сам. Оставен од сите, сите испопаѓале, сите оставиле ни вера, ни ништо не се знае, кој по свет, кој натака, кој навака, и ви сте сам. Може би некој од вас тако нешто ќе доживе, не знаеме. Знаете, додека е се уште благосостојба, во Елен Вајд, црквата се полни, ама кој ќе дојдат неволите и прогонството, тоа ќе се види која е, има онаа вистинска љубов агапе, која е вистина на Божи страна. Сите сме силни. Сите го следеле Христа кога бил популарен, ама после кога дојдел, дошел оној час, апсењето се откажале и Петар и сите ученици. Значи, при мојата прва одбрана никој не беше со мене, туку сите ме оставија, нека не им се, не им се го засмета Господ тоа за греф, <laughs> бидоно ја овде. Ова е вистинскиот дух Христов, што ги има Павле, но, вели, но, кој не не остава? Но Господ застана со мене и ми даде сила за да се исполни проповедањето преку мене и да чујат сите народи и се избавив од лавовската уста. Господ не не остава, тоа е таа љубов агапе. А ние, ако имаме таа љубов, ќе претрпиме се, ќе претрпиме до крај. Љубовта трпи се. Љубовта е таа која што ги люби оние кои што се тешко тешки луѓе да, да се љубат. Тоа е исто едно, еден предизвик за нас како христијани, да трпиме, да ги трпиме пред се оние кои што се тешки луѓе по природа. А што ние да не сме папоарни, ако размислеме вака. Римјаните 5.8, златен стих за мене, значи, многу лав стих. Римјаните 5.8, што направи Христос за нас? како тоа се одлучи да дојде да умре за нас. Па кој од нас беше нешто многу, му беше симпатичен, многу добар или не знам, за да дојде да умре за нас. Како Господ гледаше на нас, како Господ гледа на нас и ден денеска, 5-8 римјаните, но Бог ја покажа својата љубов кон нас со тоа што Христос умре за нас, доеку уште бевме грешници, никакви. Од кој сме ние да не го сакаме оној кој што ете во наши очи, може би е никаков. Тежак наистина за да се сака. Тоа е вистинската љубов, агапе. Што по природа немаме, но треба да се молиме. Значи, љубовта верува се, љубовта се надева во се, како што минатиот пат зборувавме. И љубовта трпи се. Се довека сме од оваа страна на историјата, за секого има шанса, за секого треба да се молиме. Милоста е се уште присутна, секој може да се спаси. Еве, за такви тешки луѓе, кои што потекнувале од Коринската црква токму, кои што Павле ја основал, тој им вели, и му патува вакви зборови, ги читавме овие стихови од неодамна, си ги со ова ќе привршуваме. Значи, 2 Коринкјаните, 12 глава 14 и 15. А јас, второ послание до Коринкјаните, 12 глава 14 и 15. Вели, еве готов сум да дојдам при вас и по трет пат ако треба. Знаете, зборував минатиот пат, го објаснуваме овој текст во ова поопшено. значи почнале да се сомневаат во него. Почнале да се сомневаат дека тој ги искористува. Иако, како што сами одвели, не дојдов да барам пари од вас, јас од си се издржувам, значи никаква корист немам од вас. Почнале да го напаѓаат по разно-разни основи. Еве, готов сум да дојдам при вас и по трет пат и нема да бидам на товар, Зошто? не го барам вашето, туку вас Вие сте ми битни. Тоа е љубовта. Зошто децата не се должни да печалат блага за родителите, туку родителите за децата. Да се поставува како родител на своите деца, корените. А јас со најголема задоволство ќе потрошам се и самиот ќе се потрошам за вашите души. Кога јас ве љубам толку многу, ќе бидам ли јас помалку љубен, се прашува Павле овде. Па и нека биде, потоа продолжува да не читаме понатаму. Тоа е љубовта која што трпи, ги трпи и оние кои што се ете тешки за да се сакаат. А што да кажеме? Денеска дури во самата црква, да не збориме за светот, разводот е толку присутен. И па ако љубовта трпи се, се чудам тоа како некој не може да издржи некого ни пет дена колку и да е лош, колку и да е страшен или не знам како. Денеска е баш така што што знаеме често пати со брат Јани да дискутираме. Пет години си во брак, 10 години си во брак и сега еден ден се будат и е, па не се сакам јас ти веќе, ај, Секој по, на свој, на по своја страна. Така ли бива? Погледнете го Јаков, сетте се на Јаков, што направил за Хила. Да, поради недостаток на љубов, се и разводите поради недостаток на онаа вистинска љубов и ние знаеме да отидеме од Господа, знаеме да не издржиме до крај, а пред самиот крај сме. Пред целта, дека Господ ни помогне да ни ја всади таа љубов на вистина меѓу се друго да трпиме, да трпиме и омаловажување и се, само поради тоа што тој не трпи нас, само поради тоа што тој го направил она чудесно дело за наше спасение. Нека му е слава на Господа. Амин.